Останній лист. Я серце руками щосили стис. Ти викинь, мабуть, на сміття або спали цей останній лист, який спізнився на півжиття. І більше не треба даремних розмов, в яких ні початку нема, ні кінця. Я довго-довго до тебе йшов але спізнився на все життя.